Lego Clubo Gilbert Ledon festas sian unuan vivoiaron. La catastrofa pandemio de la nova cronviruso tamen alportis iuin gainoin. Uno el ili estas la plimultigio de Lego Cluboi tra la mondo. Ancao esperantisto iendagigis en tiun tendenzon. Mit situ nur la Lego Clubon de Brasila Esperantista Junulara Organizo, la Lego Clubon Cabe, iniziatitan de entusiasmai e samideanoi, cae la Lego Clubon Gilbert Ledon, sub la auspicio de Esperanto Asocio de San Paulo. Citiu lasta festas en maio 2022, sian unuan vivoiaron ne troa estas la vorto festi, char se man pleno da bon humora ge amicoi considas du foie en ciu monato por comenti bonan legitan literaturajon sen interrompe dum unu tuta iaro ien cialo por hurai. Dum tiu unua iaro la gruppeto entusiasme tralegis cae pritractis la dudec quin originalain racontoin troveblain en la reteio Olle, originala literaturo esperanta, de la svedo Sten Johansson, quiu farigis ia spezza referenzo en nia literaturo. La entusiasmo estis tiel forta che unu el la autoroi bonvoleme consentis cun sidi cun la lego clubanoi por respondi al iliai demandoi. kai tio estis unu el la plei e considoi de la clubo en Post tiu sinsequa legado, certe la grupanoi multe progressis en la posedo de nia lingvo cae en juado de la literatura arto. Cio ocasos de nun? post discuto ni interconsentis nun alternigi legadon de bona literaturo traducita cae originala. Comence la racontoin de Dostoevski, donatsitain al ni ciui de Eldoneio Sezonoi. Bela donatso, dankegon! Alterne racontoin de Sten Johansson mem troveblen en ole. Neniu clubano do raita splendi che li ne havas monon por aceti multe IN libroin. Vivu interreto. Dum la lasta iaroi, la cresco de la esperanto movado en virtuala medio estas bonvena cae favora. Oni lernas, babilas, amicidjas, congressas, conferenzas, artumas, amusidjas, podcastas, cae publicigas amason da filmetoi, ciui certe forte contribuas al la vivantezzo de nia lingvo en la tuta mondo. Sendube interreto donas al esperanto valoran antauen pushon. Tamen, foie, oni havas la impreson che telefon aparatoi cae computiloi captas la homoina en tia maniero che ne restas tempo por simpla legado de libroi. Shaine la mercato de libroi suferas pro tio. Multae samideanoi neglectas legadon de bona literaturo favore al interretai agatoi. Ili raitas compreneble, sed mi pensas che occupigio pri literaturo estas plu grava en kiu ein lingvo cae estas eble harmoniigi la socien retoen cun niai bonai libroi. Estu tempo por ambau.